Sura 54. Al-Qamer Mjesec Meka 55 ajeta Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن الرحيم U ime Allaha, milostivog, samilosnog. اقتربت الساعة وانشق القمر Bliži se čas i mjesec se raspolutio. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر A oni uvijek kada vide čudo okreću glave i govore čarolija neprestana. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر Oni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر I dolaze im vijesti koje ih trebaju odvratiti. حكمة بالغة فما تغني النذر Mudrost savršena, ali opomene ne koriste. Fatawalla angum Jevme yad'u da'i ila shay'in nukur Zato se okreni od njih. Na dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر I netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti, ovo je težak dan. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba našeg je u laž utjerivao govoreći luđak. I Nuh je onemogućen bio. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر I on je gospodara svoga zamolio. Ja sam pobjeđen, ti se osveti. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر I mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر I učinili da iz zemlje izvori provru. I vode su se sastajale kako je određeno bilo. وحملناه على ذات ألواح ودسر A njega smo nosili na onoj od dasaka i klinaca sagrađenoj. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر koja je plovila pod brigom našom. Nagrada je to bila za onoga ko je odbačen bio. ولقد تركناها آية فهل من مدكر I mi to ostavismo kao pouku. Pa imali ikoga ko bi pouku primio? فكيف كان عذابي ونذر I kakve su bile kazna moja i opomene moje? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر A mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, pa imali ikoga ko bi pouku primio. Kazzabat adum, fa kajfa kana azabi wa nuzuru. i ad nije vjerovao, pa kakve su bile kazna moja i opomene moje. Inna arsalna rihan Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر I ljude dizao kao da su palmina stabla iščupana. فكيف كان عذابي ونذر I kakve su bile kazna moja i opomene moje. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر A mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje na pamet i pouku, pa imali ikoga ko bi pouku primio. كذبت ثمود بالنذر I Semud u opomene nije vjerovao. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر Zar da slijedimo jednog od nas, govorili su, tada bismo uistinu bili u zabludi i bili bismo ludi. A ulkija likru alaihi min ašir. Zar baš njemu, između nas, da bude poslana objava? Ne, on je lažljivac oholi. Sajalamuna odam manil kallabul ašir Vrlo brzo će oni saznati ko je lažljivac oholi. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر Mi ćemo poslati Kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti. Svakom obroku pristupit će onaj čiji je red. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر Ali oni pozvaše jednog od svojih, pa se on spremi i preklaje. فكيف كان عذابي ونذر I kakve su bile kazna moja i opomene moje. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر Mi poslasmo na njih jedan jedini krik i oni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja onaj ko ima tor. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر A mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku. Pa ima li ikoga ko bi pouku primio? كذبت قوم لوط بالنذر I Lutov narod u opomene nije vjerovao. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ Na njih vjetar, pun pijeska, posla smo, samo ne na Lutovu porodicu, nju Usvitanje svitanje spasi smo. Iz milosti naše. Eto, tako mi nagrađujemo one koji zahvaljuju. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر A on im je bio prijetio silom našom, ali su oni u prijetnje sumnjali. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر Oni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih mi oslijepili. Iskusite kaznu moju i prijetnje moje. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati. فذوقوا عذابي ونذر Iskusite kaznu moju i prijetnje moje. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر A mi smo Kur'an učinili dostupnim za učenje na pameti pouku. Pa ima li ikoga ko bi pouku primio? ولقد جاء آل فرعون النذر i faraonovim ljudima su opomene došle. Kazzabu bi ajatina kulliha fa ahaznahum ahza azizim muqtadir. Ali oni porekoše dva značenja naša, pa ih mi kaznismo onako kako kažnjava silni i moćni. Akufarukum hajrum min أولئكم أم لكم براءة في الزبر Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih? Ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju? أم يقولون نحن جميع منتصر Zar ovi da govore, mi smo skup nepobjedivi. Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati. Međutim, smak svijeta im je rok a smak svijeta je užasniji i gorči. Innal mujrimina fi dalalin wasur. Griješnici će sigurno stradati i u ognju biti. Jauma yushabuna fin nari ala uđuhihim مس سقر Na dan kada budu u vatru odvučeni s licima dolje okrenutim. Iskusite vatru džehennemsku. Inna kulla še'in khalaqnahu bi qadar. Mi sve smjerom stvaramo. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ I naređenje naše je samo jedna riječ. Sve bude u tren oka. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ A mi smo već slične vama uništili, pa ima li koga ko bi pouku primio? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ I sve što su uradili u listovima je. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ I sve, i malo, i veliko, u redke je stavljeno. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ Oni koji su se Allaha bojali bit će u džennetskim bašćama i pored rijeka, في مقعد صدق عند مليك مقتدر na mjestu u kome će biti zadovoljni kod vladara svemoćnoga.